Mielőtt kinyitjuk a, a vitát, gondoltam, hogy akkor reagálj te is, de akkor, akkor hagyd tegyem fel a kérdést, amit, uh, amit akartam, tehát hogy uh, provokálni akartalak a, a hozzászólásra hogy itt korábban beszéltünk, volt arról szó, hogy a, ezek a lokális pénzügyi rendszerek vajon mennyire alkalmasak arra, akkor még nem voltál itt Miklós, a, a, az euró, az egységes eurózóna e, problémáinak és feszültségének az oldására, és hát itt azt mondták itt többen is, hogy hát ezek jók, jók, de ez igazából nagyon pici lokális megoldások. Most egy kicsit hasonló szellembe kérdeznének, hogy az, amit a kár előadott, hogy hogyan lehet a pénzügyi rendszert kicsit a, a közjó felé mozdítani. Ez mennyire egy ilyen nagyon idealisztikus, nagyon alternatív elképzelés, kezelés. te most egy kicsit ilyen, ilyen technikai oldalról mondtad, amit mondtál, hogy szerinted ez, ez ebből lehet-e kvázi politikai programot formálni, vagy ez igazából egy, egy, egy nagyon, nagyon idealisztikus elképzelés, vagy csak egy nagyon kis alternatív része lesz a pénzügyi rendszernek, vagy pedig ez, ez komolyan így vagy úgy belekerülhet egy új Bretton Woods-ba, vagy nem tudom, milyen globális pénzügyi rendszer elképzelésbe és intézményrendszerben. Hát igen, én biztos, hogy különbséget tennék a, az úgynevezett high finance, tehát az ilyen elit pénzügyek és a, és a Kál által említett kezdeményezések között, mert eléggé más funkciót látnak el. Tehát az, amit ő, mint ilyen utility banking alatt értett, tehát hogy ilyen gyakorlatilag közmű szolgáltatást végeznek a, a bankok, ez elsősorban a kereskedelmi banki szférában ö, ö, jelenhet meg első körben. Magyarországon is vannak, nem akarok reklámot csinálni, de vannak ilyen típusú kereskedelmi banki kezdeményezések, uh, kicsit korrigálva azt, amit az előbb mondtam, a, ebben az ilyen high finance környezetben is e, lehet olyan alapokat működtetni, és erre is vannak példák, amelyek e, etikus befektetéseket e, e, végeznek, csak itt a nagyságrendre próbáltam felhívni a figyelmet, hogy itt olyan, olyan horribilis összegekkel dolgoznak ezek a bankok, és e, amikor például tényleg e, hatalmas összeolvadásoknak adnak, e, összeolvadásokhoz adnak tanácsot, vagy hatalmas kötvénykibocsátásokat e, szerveznek meg más ügyfelek részére, ott első körben nagyon nehéz lesz ezeket a, a szempontokat érvényesíteni. Viszont, tehát legalább két olyan dolog elhangzott, ami szerintem egy ilyen lépésről lépésről haladásnak a, az egyik lépcsőfoka lehet. Egyrészt, amit említette a kála kokó kapcsán, tehát ezek között az átalakuló, kötvényből részvényi átalakuló értékpapírok kapcsán, itt szerintem egyértelműen ez a, ez a fő irány, aminek, aminek működnie kell a befektetési banki szférába is. Például felmerült, hogy a befektetési bankoknak mindig tartaniuk kell az összes ilyen termékből. Tehát amit említettem például ezekből az összecsomagolt hitelcsomagokból, CD-okból, mindig kéne tartani 5%-ot. Azt gondolom, hogy ez nagyon megváltoztatná a viselkedésüket, hogyha mindig érintettek lennének azokban az ügyletekben, amikhez tanácsot adnak. Tehát azt gondolom, hogy ez feltétlenül egy megfelelő irány, hogy a tulajdonosok, ha nem is egy ilyen fűnyíró elv alapján, ahogy ez felmerült a válság során, hogy egy ilyen fűnyíró elv alapján gyakorlatilag az összes tulajdonos írjon le veszteségeket, de valami fajta ilyen, ilyen megoldásokkal lehet működni. A, a másik, ahol felelősebbé lehet tenni a, a, a bank, banki szférát, az az adózás kérdése, tehát itt is csatlakoznék. Nem csak az offshore-ra gondolok, hanem általában véve a bankok eh, nagyon könnyen kiúzzák magukat az adózás előtt. Szeretnék mondani egy sokkoló eh, adatot. Ugye Magyarországon mindenki van az adókulcsokkal, hogy mondjuk eh, személyi jövedelemadót, milyen kulcsok mellett fizetünk, de akár társasági adót. Magyarországon a bankrendszerben a, a nagy, 8-9 nagy banknak a, az effektív adókulcsa, az 15% az elmúlt 8 évre visszamenőleg. Sose lépte, sose lépte ezt túl. Azt gondolom, hogy ebből már látszik azt, hogy itt valami nem stimmel, és ez csak a kulcsnak a kérdése. Ugye itt adóalapot is eltüntetnek már előtte, tehát amikor a, gyakorlatilag a kormány valami fajta ilyen különadókban gondolkozik, akkor csak kínjában próbálja visszahozni a bankrendszert az adóztatás körébe, mert eltűnik a pénz, a kulcsnál is eltűnik a pénz, adóalapnál is eltűnik a pénz, OTP 8-9%-kal eh, adózik évente. Tehát, hogyha mindezt figyelembe vesszük, Gyakorlatilag kell kötni egy új megegyezést magával a bankrendszerrel. Bizonyos területeken ez mondjuk Magyarországon meg is történik, tehát a bankszövetséggel a napokban is dolgoznak az, hogy például a devizahitelezés ügyében egy megegyezésre jussanak. A probléma itt az, hogy alapvetően itt a kormánypártok meg a bankszövetség egyezkedik az emberek meg az érintettek feje fölött, és ez a kicsit az Európai Unió szintjén is így van, hogy gyakorlatilag a nagy lobby csoportok és a bizottság meg a tanács egyezkedik, és, és nem abban abba az irányba tartnak a dolgok, hogy egy a, általában véve a kereskedelmi bankot, banki eh, ezt a fajta ilyen utility funkciót erősítő kimenetek legyenek, hanem megpróbálnak minél több engedményt kicsikarni, amit aztán ilyen politikai sikerként el tudnak majd könyvelni. Tehát vannak jó lépések, vannak eszközök, de nagyon messze vagyunk attól, hogy ez megnyugtatóan rendeződjön. Még egy gyors kérdés, mielőtt eh, már más is lehetőséget kapna a kérdezésre, meg persze Kárl is, hogyha gondolod, akkor reagálj hogy uh, itt említetted, a, hogy mondjuk az OTP mennyi adót fizet. Ugye mindezt úgy, hogy az OTP legalábbis a válság előtt most éppen azt mondja, picit csökkent nekik, de 25%-os profitrátával dolgozott. Na most ugye a bankok uh, tőlünk nyugatabbra is. A 25%-os profitráta egy elképesztő magas profitráta, csak hogy világos legyen. Uh, a bankok azért tőlünk nyugatabbra is általában az átlag fölötti profitokat produkálnak, de azért talán nem ekkorákat. Hogyan lehetséges ez, hogy, hogy ekkora profitok keletkeznek, amikor általában verseny van a bankszektorban és a pénzügyi szektorban? szektorban. Tehát, hogy vajon itt a piaci kudarcnak egy újabb jelenségvel állunk szembe, vagy hogyan? Tehát ez, ez, ez, ez hogyan értelmezhető a mezei állampolgárnak, hogy itt ez a sok bank, meg minden, elvileg versenyeznek egymással, és mégis elképesztő 25%-os profitot realizálnak. Hát azt gondolom, hogy ez nem... az OTP azért nem áll ezzel egyedül, tehát mondjuk az ez nem, ez nem egy specifikusan magyar probléma, ez az, amit említettem a lobbisták és, a, és az Egyesült Államok kongresszusa között valójában a bankok járadékvadászatot folytatnak most a, szó klasszikus értelmében, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ráúsznak bizonyos pénzösszegekre, bizonyos szabályozási lehetőségekre, és a saját maguk érdekeinek megfelelően alakítják. Tehát amikor az OTP ilyen körülmények között tud működni, de nem akarom kipécézni az OTP-t, tehát itt beszéltünk a, beszéltünk a többi nagy, nagy bankról is, akkor gyakorlatilag érvényesítenek egy erőfölényt, azt, azt az erőfölényt, hogy mivel ilyen hatalmasan nőttek, ezért sokkal nagyobb a politikai súlyuk, sokkal nagyobb a marketing költségvetésük, sokkal jobban be vannak ágyazódva magába, magába a gazdasági politikai elitbe. Tehát gyakorlatilag versenyképtelen bármilyen kisbank, új belépő, és, és egy fokozatos koncentráció zajlik. Egy érdekes fejleménye a válságnak, hogy rosszabb lett a helyzet a, a, a verseny szempontjában a, a, a banki piacon, mert azt látjuk például az Egyesült Államokban, megint csak aminek a bankrendszert kicsit jobban ismerem, hogy összeolvadások történtek. Tehát a Merrill Lynch-et is ugye beolvasztották, a Wells Fargo megvette a Vakóviát, gyakorlatilag most nem csak a nyugati parton van jelen, hanem már a keleti parton is jelen van. Tehát azt látjuk, hogy paradox módon sokkal koncentráltabb lett a bankpiac, ami értelmszerűen a Kál által említett kisebb kezdeményezéseknek, meg a, a pluralitásnak nem fog kedvezni, sőt, épp ellenkezőleg minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy a szabályozástnak a szigorítását azt valahogyan meg tudják akadályozni meghatározni, tehát ebből a szempontból én nem vagyok, nem vagyok nagyon optimista, hogy ezzel valamit lehet kezdeni. Ettől függetlenül például azzal, hogy ilyen konferencián beszélünk róla, és egyáltalán feltárjuk, hogy van egy ilyen, ilyen probléma, azt gondolom, hogy ez az egyik lehetőség. The, the Hungarian problem is something that I, I can't specifically comment on. I'm not familiar enough with it. But the, the, um, the, the, there is an issue perhaps related to that, and it did come up early on, and that's the, the, the, or it is related to this in the context of what is the role of government. and we know that uh, government is constrained because of the very strong banking lobby and the way the political parties are funded. And uh, we're not going to be able to affect all that sort of change very, very quickly. Um, but what we can do is promote uh, more discussions like this, which I think are really exciting, to help begin uh, create a coherent message uh, from independent voices um, and particularly from alternative financing and banking institutions and begin to, to get an alignment of, of thought. Um, so, to some degree, I'm looking forward to seeing what comes out of the meeting with uh, George Soros to see if indeed it, it does embrace many of these. Sorry? Our savior. Your savior, our savior, the world's savior. <laughs> I'm also pragmatic. <laughs> yes, we can open it to the floor on that, I suppose. <laughs> Na, akkor tudom, hogy késő van, hosszú volt a nap, intenzív volt, de a témák érdekes, a téma azt hiszem, hogy érdekes. Kérdések, hozzászólások Kárlhoz, Miklóshoz, pénzügyrendszerről, bankokról, felvetések, tisztázni valók. Jó napot, Kocka András vagyok, és érdekelne, hogy is there willingness in, in the financial institutions for the change? Do you see, uh, are they about to change? Or they, they prefer to stick to the general models? Sorry, I'm getting the wrong translation. <laughs> you So shortly, um, do you see a willingness for the change in the general situation uh, caused by the global and financial crisis? And even, what do you think? Do you <laughs> uh, what do you hope for the next five or ten years? I think um, the, it's, it's almost a, a, statement of the obvious, although it's an unfortunate one, which is that the, uh, the banks and the, the, large financial institutions are going to resist the, the change. They're going to resist the change for a number of reasons. Uh, whether we're talking about reducing profit levels, it'll be shareholder resistance, and if we're talking about trying to uh, realign uh, imbalances and imperfections uh, between <laughs> just the, the, the self-interest of, of uh, the staff and remuneration packages, I think it's a big challenge. However, um, we, we can work together with them, and I'm very hopeful in the next five years that we, we can work uh, uh, very closely with them. I think there's, there's, there's a definite movement, uh, certainly amongst uh, the institutions that I'm speaking with. Um, it doesn't really matter what starts the movement or what triggers it or what the reasons are. The, the movement is there. Um, I don't see the solution being uh, replacing mainstream finance with an alternative model. Um, the, the solution, in my mind, is a coming together of the uh, the, the existing model with all its sophistication and uh, uh, advancement, but adding on to it the, the, the focus on social outcomes and really seeing a pluralistic market which will have highly uh, on the one end, you'll be very, very focused on social outcomes and you'll be tending towards charities and foundations. And there'll be a fluid spectrum right across the board to the other end where you've got um, focusing just on financial returns. And if we can get the balance right between what that means for investors, what it means for people, and uh, to some degree, we're now straying into the conversation for tomorrow, which is how do we use this financial system to promote civil society organizations? And and, and increase the mobility across that system. So I think there'll be a lot of change in the next five years, and I'm quite excited about it. It won't be a solution, but it'll be in the right direction. Csak egy rövid kérdés, hogy a szegények bankja típusú kezdeményezéseket hogyan lehetne ért... szegények bankja típusú kezdeményezéseket hogyan lehetne értékelni ott, ahol ezek esetleg már jelentősebb eredményt elértek, vagy lehet ezekhez bármilyen reményt fűzni, mint a bankszektorban egy megújító jellegű kezdeményezés? Ha folytathatom, vagy fordíthatom úgy a kérdést, hogy ezeket a mikrohitel intézményeket, ezt, ezt minek kell tekinteni? Ez valami társadalmilag hasznos, alternatív pénzügyi rendszer, vagy, vagy, vagy, vagy csak egy speciális szolgáltatás, egy speciális piac? De ez, ez nem része a mondjuk a Kál által ideálisnak tekintett ilyen társadalmi célú közszolgáltató pénzügyi rendszernek. Én mondjuk így folytatnám a kérdésedet és hogy ennek az etikája... Igen, az etikája pont azért, csak hogy világos legyen, hogy a mikrohitel az az, amit a, legszegényebbeknek nyújtanak, ugye bangladesi Grameen Bank, az, az most már mindenki ismeri, mert Nobel-díjat kapott az alapítója, de hát ugye közben ezek a bankok ugye azért 50-60 százalékos kamattal dolgoznak, vagy 30 százalékos kamattal attól függ, ami rettenetesen magas. Ezt azzal indokolják, hogy speciális költségeik vannak, mert ők oda viszik a pénzt a szegényeket, nekik nem bankfiókjaik vannak, ahol bemennek az emberek, hanem oda mennek, személyesen beszélnek az emberekkel. De az egész mikrohitelezésnek egyrészt van egy idealisztikus megközelítése, hogy ez a szegényeken segít és a fejlődés segíti, de hát vannak ilyen etikai kritikák is, hogy hát tulajdonképpen ez, ez semmi, ez egy abszolút hagyományos kereskedelmi bank, csak, csak egy speciális szolgáltatás éppen a, azoknak, akiknek nincs autójuk, hogy beguruljanak a következő bankfiókig egyszerűsítve. Úgyhogy én is kíváncsi lennék, hogy erről mit gondoltok, vagy főleg Kárl, aki itt láthatólag egy értékorientált pénzügyi rendszerben gondolkozik. I think it was most definitely part of it, and uh, definitely part of the part of what part of the the uh, uh, what I would what a value driven financial uh, sector, I think it's also part of. Uh, uh, and it's an example of hopefully many different things that will become part of the, the spectrum of financial services. Um, and that we, we see it as uh, perhaps a, a niche uh, or a boutique resource, um, to use some cliches. Um, and I think it, it, is, it is very, very helpful. Um, there, there are interesting characteristics which come out of that. Uh, and, and, for example, um, there is the, the aspect of a much more engaged investor. And what is the responsibility of the investor, the broker, the intermediary, and you know, do they have an ongoing role? If, uh, and I think there are discussions around those roles that, that I think will come out of hopefully microfinance and percolate into other niches. And, and the, more, the more of these niche products we have, the more plurality we have in the market, and, and I think the better we will be in being able to resist the next crisis or calamity. My concern is that as soon as you give something a name like microcredit, and to some degree, uh, Yunus and the Grameen Bank are falling into this this trap and problem, uh, is is that uh, uh, you end up with a lot of money then potentially flowing towards it because as soon as somebody or an investor realizes that this is a hot product. Um, you, you then might end up in a situation where you have too much capital flowing too quickly into, into that sector. I would hope that we see more uh, types of finance like microcredit, but that they um, don't get too hyped up. And I think uh, if that's the case, then then then we probably uh, will have a, a much healthier system. Uh, the concern I have with you know too much capital flow too quickly is that uh, uh, it's not a managed process, and we need to manage the demand and the supply. Um, and the, I think the jury is still debating quite heavily, certainly the public, uh, about exactly who is has really caused fault with with Grimman and, and where the right and the wrong is on the on the debate. But um, there is a there is a, an interesting point which Yunus raises in in his defence uh, and says that uh, he argues that uh, a lot of the problems have been caused by too much capital flowing in with only seeking a, a profit motive. Um, and I think we get back into the territory of, well, we need to balance the, the, the uh, objectives between social outcomes and financial outcomes and link that with return. Um, hopefully that has answered the question, and hopefully not too fast for the translators. Nagyon röviden. Tehát szerintem minden olyan intézményi innováció, ami segít embereknek abban, hogy kitörjenek a szegénységből, az üdvözlendő. Ezzel együtt maga a mikrohitelezés az biztos, hogy nem jelent önmagában megoldást egyik olyan problémára se, amiről én, én nagyjából beszéltem, meg egy csomó olyanra se, amit a Kár említett a saját előadásában, tehát semmiképpen nem lehet egy ilyen jokerként kezelni, ami, ami egy csapásra megold nagy problémákat a pénzügyi rendszerben. A saját tapasztalataimat szeretném átadni, mert körülbelül tíz évvel ezelőtt egy multinál dolgoztam vezetőként, pénzügybefektetési tanácsadási területen, és akkor igencsak ellentmondásos dolgokat tapasztaltam, ami mai napig nem oldódott meg én szerintem. Az egyik az, hogy a külföldi multi, amikor bejött, akkor Magyarországon gyűjtötte be azt a pénztömeget, amit utána szépen kivitt, és Svájcba meg Németországba fektetett be. Tehát magyarul a magyar befektetők pénzét pörgette meg oda, ö, ide ki, tehát ide az a begyűjtött, oda ki befektette, és a maradékot hozta vissza az első. Tehát egy magyar gazdaságot úgy is padlóra lehet vinni, hogy ö, kiszivattyúzzák a tőkét abba az országból. Csak azért, hogy most miért kell mikrofinanszíteleket, hát azért, mert kivitték az országba a pénzt az első. A más második pedig az, hogy a úgynevezett CSR tevékenység akkor még nem volt ismert. Nem tudom, hogy ma már a bankoknál a CSR az napi szinten működik. Akkor volt véletlenül Venezuelában egy földcsúszamlás, és akkor a multi felajánlott a, a dolgozónak az egy napi bérét arra, hogy megtámogatjuk a venezuelai iskolásokat és a, a környéken lakókat azért, hogy az életüket tudják rendezni. Ez a második. A harmadik, ahogy én láttam ott a pénzcsinálásnak a műveletet, ott ténylegesen csak csak az volt a lényeg, hogy mennyi százalékot kamatot lehet csinálni. Tehát eleve a pénzügyi szabályozás, vagy a pénzügyi szaktornak a szabályozását addig meg nem lehet oldani, amíg a kamatok igazságtalanok. Teljesen mindegy, hogy most mikrofinanszírozás, vagy bármi egyébre fektetjük be, ugyanis a kamatoknak a működése generálja újra és újra a problémákat. Nem akarok ebbe részletesen belemenni, de elég messze visz a kamatoknak a, a hatása, akár egy háborús tevékenységnek a kirobbanásáig, és és akkor a harmadik, hát a pénzügyi szektoron belül ismerik a Basel 2 nevezetű szabályzást, ami tulajdonképpen a bankok működését szabályozná, de ez nem fogja őket megmenteni adott esetben egy olyan pénzügyi bóréktól, ami a, egy nagy világgazdasági összomlás esetén létrejön. Tehát eleve maga a szektornak a működése igazságtalan, teljesen mindegy, hogy most ide a nézzük, vagy Európába. Egyszerűen teljesen új pénzügyi szabályozási rendszert kell kitalálni, szerintem. Háromra reagálnék, a CSR az, az nem teljesen az én gyűjtőkörömhöz tartozik. A maga a befektetési szolgáltatás témájához szerintem azt nem nagyon lehet kontrollálni, vagy akár tiltani, hogy ha valaki olyan eszközbe szeretne befektetni, amit utána tudtával külföldön fognak hasznosítani. Tehát például erre ez konkrét példa, hogyha valaki olyan ingatlan abba fektet, amiről tudja, hogy spanyol tengerparti ingatlanokat fognak belőle vásárolni, akkor ezt valószínűleg nem nagyon tilthatja egy állam, mert ez, ez a két szerződő fél között egy, egy, egy magánszerződés. Ami itt a probléma, hogy nem ismerik a hatását a termékeknek, tehát olyan termékeket is eladtak a magyar fogyasztóknak, amelyeknek a konkrét kockázatait nem tárták fel, és konkrétan ez a spanyol ingatlanos témakör, ez, ez, egy, ez egy létező probléma volt, hogy emberek ténylegesen vásároltak olyan, olyan befektetési jegyeket, amelyekért nem tudták, hogy valójában mi lesz a majd a tulodán, vagy ha tudták is, nem mérték fel azt, hogy egy ingatlan piaci buborék kellős közepén vagyunk, és hogy ez, ennek nagyon nagy a kockázata, hogy be fogják bukni ezeket a befektetéseket. Tehát itt a, a befektetési szolgáltatók esetében azt gondolom, hogy egy sokkal etikusabb magatartás, amit a szabályozó átláthatóbb termékekkel, a termékek standardizálásával tud segíteni. Ami a Bázel féle dolgokat illeti, ott, ott ugye megtörtént ennek a továbbfejlesztése, tehát a Bázel 3 az szerintem egy jó, egy jó irányba tett lépés, alapvetően szigorítanak egy csomó területen azon, hogy a, hogy a bankoknak milyen mértékben és milyen típusú tőkével kell rendelkezniük, tehát a szabályozók felismerték azt, hogy itt tennivalójuk van, a svájciak még kicsit túl is lőttek azon, amit mondjuk az európai Európai Unió csinált, és ebből lehet, hogy lesznek versenyhátrányaik, de, de itt én pozitív jeleket tapasztalok, pontosan azért, ami egy korábbi kérdésnél felmerült, hogy tanultak-e ugye a bankárok ebből az egészből. Azt gondolom, hogy a bankszektornak egy igen jelentős része azt tanult abban az értelemben, hogy, hogy vissza akar térni a prudens banki magatartáshoz, e-, ez a közszolgáltatási funkcióhoz, erről komoly viták voltak, és én azt tapasztalom, hogy ténylegesen akik háttérbe szorultak mondjuk az elmúlt évtizedben ebben a kaszinó kapitalizmusban, turizmusban, például azok, akik belső kockázatelemzési tevékenységet végeznek, azoknak mostantól kezdve sokkal jobban fognak a szavára hallgatni, mint a, azoknak a trédereknek, akik kifejezetten csak a, a profitot hajházták. És az utolsó téma a kamatoknak a kérdése. Én is úgy láttam, hogy itt van probléma, tehát az, hogy az ECB-től fölveszik 1,25%-on, és utána 10, ki tudja hány százalékon helyezik majd ki a, Európai Központi Bank. Az, bocsánat, az Európai Központi Banktól felveszik az európai bankok gyakorlatilag ingyen a pénzt, és utána nagy ö, ö, kamatmarzsal helyezik ki. Tehát itt nyilvánvalóan van egy probléma, azt kell látni, hogy a, hogy a bankrendszer olyan szinten instabil, hogy ha nem hagynánk meg nekik, hogy a saját üzleti tervük alapján végezik ezt a tevékenységet, tevékenységet, akkor, akkor lehet, hogy magunkra húznánk egy még nagyobb problémát, mint amit most jelenleg megoldani tervezünk. A, általában a kamatszabályozást azt megint nem látom egy nagyon jó e, iránynak. Itt megint a standardizálás, akár valami fajta referencia kamatlábhoz való kötés, tehát átláthatóvá tételt e, választanék, és hogyha ez sem működik, abban az esetben lehet elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne mondjuk a kamatmarzsokat szabályozni. Egy gyors kérdés, Miklós, mondtad, hogy hát azt nem nagyon lehet megakadályozni, hogyha valaki vesz egy olyan ingatlan kötvényt, amiből aztán majd Spanyolország ingatlanokat finanszíroznak. Lehet, hogy ez a jogi kérdés, de hogy itt megint, hogy nem tudom, hogy ez mennyit tudsz hozzászólni, de ugye most a, a, a lakáshitelek kapcsán is itt fölmerült, hogy hát, hogy miért, miért hagyta ezt a magyar állam, sőt támogatta, miért ösztönözte, hogy valuta hiteleket vegyenek föl. Mi ma a magyar kormányzatnak a befolyási lehetősége itt az Európai Unióban, mondjuk az ilyen Hát igen, mondjuk egy ilyen, ilyen külföldi kötvényvásárlásra, vagy, vagy valutahitel fölvételnek a szabályozására, korlátozására. Erről tudsz mondani pár szót? Hát, hát Azt mondom, hogy itt megint nagyon ellentétes nézetek vannak, egyik szerint nem lehet semmit csinálni, a másik szerint meg miért hagyta ezt a kormányzat, tehát hogy hol, hol itt az igazság? Hát ugye említettem korábban, hogy az államoknak nagyon nagy a felelőssége. Most konkrétan Magyarországról beszélve nyilvánvalóan a általában vett pénzügyi elitnek hatalmas volt a felelőssége abban, hogy ez a, ez a deviza piaci, tehát a deviza hitelezésben, a lakás hitelezésben kialakult ez a katasztrófa közeli állapot, hogy folyamatosan romló eszközportfóliójuk van a bankoknak, egyre inkább értéken alul kell végrehajtani lakásokat, egyre, egyre több ember néz szembe azzal, hogy, hogy elveszti, elveszti az otthonát. Tehát azt gondolom, hogy ebben a közgazdás szakmának hatalmas felelőssége van, hogy idáig jutottunk. A jegybank erre azt szokta Magyarországon mondani, hogy ők figyelmeztettek, az a gyanúm, hogy nem figyelmeztettek akkor elég hangosan, és az biztos, hogy a PSZF, tehát a pénzügyi szervezetek felügyelete és, és az akkori kormányok, akik ezt az egészet gyakorlatilag támogatták, vagy hogyha nem támogatták, akkor segítkeztek hozzá csendben. Nekik hatalmas a felelősség ebbe. Ami a mit lehet tenni kérdésre adott választ illeti, hát nagyon sok mindent ugye a kormány kapásból betiltotta az, az euró alapú ö, ö, lakáshitelezést. Most tárgyalnak azon, hogy ezt hogyan lehetne újraindítani. Itt megint ez egy kétérű fegyver, egy, egy átváltás van két, két dolog között. Az egyik az az, hogy vagy a lakáspiac gyakorlatilag egy ilyen élő halott állapotban marad, mint amilyenben most van, hogy nem lehet lakást venni, vagy csak tehát eladni csak úgy lehet, hogyha rendkívül áron adják el, mindenki ül rajta. Tehát nincs lakáspiac, valahogyan fel kell lendíteni. Ugye itt két rossz megoldás van, vagy növeljük a devizakitettségünket ismételten, csak ezúttal nem svájci frankba vagy ilyenbe, hanem, hanem euróba, és ezzel megint az árfolyam kockázatot olyanok vállalják, akik ezt nem tudják valamifajta fedezeti ügylettel semlegesíteni. Tehát gyakorlatilag újra csináljuk ugyanazt a problémát, amit megcsináltunk 8 év alatt vagy 6 év alatt. A másik lehetőség pedig az államilag támogatott forint, forint kamatozású hiteleknek a kérdése, ott viszont megint azzal szembesülünk, hogy nem versenyképes, mert ugye az euróba sokkal kisebb kamatot kellene érte fizetni, és amíg a jelenlegi piaci környezet van, addig nem nagyon lehet ezen csökkenteni, nem is nagyon merül fel, hogy itt a 6%-os szint alá nagyon mélyen bejussunk. Tehát addig meg fennmarad a kamatkockázat, tehát átváltás van a kettő között. Az, hogy a kormány igen, az, azt gondolom, hogy a kormány azért lesz kénytelen újraengedni az euróhitelezést, mert az Európai Bíróságon ez, ez elbukna, elbukna már középtávon ez a dolog, tehát egyszerűen rákényszerül arra, hogy valami megegyezést tető alá hozzanak. Valaminek történni kell, mert sokáig ez nem mehet a lakáspiacon, de sokkal megfontoltabban kéne, akármelyik irányba is indulnak el. Bocsánat, én egy kicsit gyakorlatilasabb nézőpontból nézem, nem ennyire filozófikus és közgazdasági szempontból. Amit láttam, a következő volt. A bebukott lakáshiteleket meg lehetett volna oldani egyszerűen állami ö, szociális ö, lakásépítési programmal. Ez egyik, bocsánat, hogy közbeszólok. Ugyanis amikor kamat marzsokról beszélünk, az semmi más nem volt, mint külföldi befektető odakint felvette olcsón a hitelt, bejött, lakásokat épített, és még egyszer lehúzta a rókáról a bőrt. Magyarul ö, e, ö, svájci frank hitelére adta el a, a ingatlan vásárlóknak. Hát persze, hogy bebukott, és azért nem, szoko, nem szólt előre a kormány, illetve a banki intézet, mert kétszeresen volt érdekelt a pénzcsinálásba. Egyszer azért, mert kiosztotta az alacsony kamatot ö, ingatlan építésre, másodszor pedig azért, mert a hitel oldalon volt. Tehát eleve ez egy teljesen hamis és rossz ördögi kör, ebből csak egyetlen egy módon lehet kijönni, egy állami szociális lakásépítési programmal, ami forint alapon működik, működik, így gyűjti össze a pénzt, nem kívülről szedi össze, és itt oszza ki a hiteleket azoknak, akiknek kell a lakás. Tehát eleve rossz a konstrukció köz. Köszönöm. Kárl, az utolsó szójogám vagy <laughs> egy, egy, egy, egy utolsó megjegyzést akarsz mondani, és akkor lassan bezárnánk a panelt. It'll be a very short comment. Um, the, I was very interested in, in uh, your observations about the, the social house building. Um, I think I'm not going to comment directly on it because it's too specific and uh, something I'm not that familiar with. But the issue of corporate social responsibility is one which resonates with me. And um, just very quickly, I think we've we've you know, we've got ourselves into a situation where where um, there is a lot of whitewash around corporate social responsibility and we just tick the box and it's done, but there's not very much social value. Uh, or if there is, it's very diluted. And uh, I, I, think the idea of corporate philanthropy or corporate charity is a very, very good idea. Um, and there are a number of good examples of how that's being incorporated into the day to day operating of companies. Um, and there's a bit of a distraction when it suddenly has to be under the CSR box. Um, but I think the most socially uh, valuable thing that any organization could do, anyone can do, is pay their taxes. Um, and I would much <laughs> rather see I would much rather see the focus on, on reclaiming legitimate and fair taxes rather than, than trying to tick a box with CSR and say, well, we've, we've now done with a guilt issue uh, by, by doing a bit of CSR. But then again, if it does happen, it's good and there should be a strategic approach uh, attached to it. And far too often, probably here, maybe here, but certainly in the UK, that strategic approach is, is lacking. Um, and by strategic, I mean uh, it's ad hoc expenditure uh, rather than pooling budgets together uh, from a number of departments within a, a, a, corporation and saying, let's actually do something that really deals both with uh, social outcomes and perhaps also in a field that we do business. So rather than just uh, funding the, uh, the Sunday football for their staff, which is a very, very good thing, and, you know, if there's no funding, that's great. But rather focus on that CSR budget helping change the business that they're in to be more socially responsible. And there's not enough of that, I think. Ezt a panelt itt eh, eh, lezárnánk. Köszönöm szépen Sebők Miklósnak és Kár Richternek. És csak pár szó, hát én nem akarnék itt konkludálni, bár a programra szerepel egy ilyen, hogy konklúzió, nem vonnám a konklúziót a globális válságtól az, EU e problémáin keresztül itt a pénzügyi szektorig. Szerintem nagyon sok érdekes dolgot tárgyaltunk, majd valami a végén valami kis jelentés szerintem, vagy, vagy, vagy összegzést fogunk írni, és azt közzé fogjuk tenni megfelelő fórumokon. Most nem improvizálnék, viszont hagy hívjam fel a figyelmet arra, hogy holnap folytatódik még ez az árnyék konferencia. Holnap 10 tízkor a Van-e élet a multikon túl című szekcióval indítunk. Mutációs váltok szerepe a gazdaságban, helyi fejlődésben, mit kell róluk gondolnunk, és aztán az ebéd után két olyan panel lesz, amelyik mind a kettő már kifejezetten az alternatív gazdálkodási formákkal foglalkozik. Az egyik, a második az kifejezetten a pénzügyi, alternatív pénzügyi rendszerekkel, ott Kár megint fog beszélni, az, azt megelőző pedig hát az ilyen alternatív gazdálkodási formákkal, civil gazdaság, szolidaritás gazdaság és így tovább. Úgyhogy holnap is várunk titeket önöket. Nagyon szépen köszönöm a részvételt, holnap 10 órakor folytatjuk ugyanitt.